啊！呢、个大匪案点解？因为我哋想讲武侠小说，嗱呢一个咧，今次讲咧就讲我最中意睇嘅，近呢我都近呢我都钟意睇十近呢十几年， 係啦，我都中意睇。就我哋香港出咗一個咧喬正夫，係呢、個真係識打㗎，菲律菲律賓魔像魔像啊！啊嚇喺香港電台係訪問過佢嘅，唔係，同埋佢仲同香港電台去拍一套專係講即係功夫傳奇咁樣去訪問嗰嗰啲人武術家啊嚇真正嘅武術家。嚇，咁佢呢個人咧，佢又係將你哋顛覆晒，我覺得 顛覆晒你一般武俠小説好、偵探小説好，佢係完全顛覆晒你嘅。係啦，所以話點解會大家咧？雖然咧而家因為咧誒、文字媒體式微啦，睇武俠小説嘅人少，咁、嗯但係喬正夫同古龍啊，或者點解還珠樓主即係嗰個蜀山劍客咧？你俾到個地位佢，就係因為佢顛覆咗以前嚇、啊因為佢寫長篇，就就廿幾本啦，咪幾十本。 嗰個套路，佢寫得唔好多啦，但係佢個地位喺度。金庸係將呢個所謂有歷史背景嘅武俠小説寫到上巔峰，嗯但係真係唔講得好咯，即係冇兩三套啦。古龍就直頭開創咗另外一個世界添。黃易佢亦都想開創另外一個世界，但係佢唔成功。 嗯，係佢所謂連環小説，因為佢一脈相承，從冇改過。佢唔係好似古龍咁多樣化。嗯，咁直到喬正夫出現，唉，喬正夫好嘢啊！你你一般人寫武俠小説就寫武俠小説，其實佢出名唔係寫武俠小説嘅。係佢以前係寫嗰啲咩咩咩咩吸血鬼獵人啊，唉，冇錯啦唉！哇，九幾年嘅時候，我睇佢吸血鬼獵人，我成日走去話幾時出啊？幾時出啊？ 係成日咁樣嘅喎。佢仲有誒、呃吸血鬼獵人咧，佢點樣佢點樣誒誒誒誒帶起我對對對誒吸血鬼啊鬼鬼怪怪嘅興趣？其實我都有興趣啊！我都話中國八卦噶嘛。咁個書入邊咧，佢介紹好多嘢嘅。咁你係嘗試下揾佢。佢介紹嗰啲嘢，點解一個誒誒、呃 呃吸血鬼同人類生出嚟嘅仔啊，我唔生出嚟嘅子女都好難生得出嚟噶嚇。但係如果你生得出嚟咧，呢、一個人咧，佢就天生就係吸血鬼嘅獵人。因為咧，其實咧，誒、呢個樣嘢唔係佢發明嘅，唔係發明㗎其實其實西方咧好多嘅小説已經有㗎啦。係啊，唔係佢發明嘅。係啦，但係佢寫即係用我哋香港人啦，即係我哋睇得明啦。嗯佢寫佢係吸引嘅，嚇佢係天生就係吸血鬼獵人。 嚇，同埋佢點解會咁樣？因為你你好多人咧就冇接觸過呢啲嘢啊。佢講完之後，喂係唔係㗎？於是乎咧，你就會去睇下，即係原來喺喺外國有記載呢啲嘢嘅喎。係啊，啊，原來有記咁咁，你又揾資料咯喎。哦、原來係有記載呢、個，咁啊對當時咧就開始對呢個人咧就好有興趣，同埋佢嘅文筆啊、成啊各樣嘢簡潔啲，冇咁沉氣，最緊要係相當之好嘅，一路睇落去。 簡潔。即係咧，有啲人咧，你唔知點解佢寫咧，翻來覆去都唔到題嘅。即係個即係有啲人講嘢啦，即係好似誒、呃有啲人做網台節目，佢講咗十幾廿分鐘，都唔知佢講乜鳩喎。有啲人係得嘅喎，咁但係喂講嗰樣嘢，咪好似我哋咁樣一路一頭先一條氣講落嚟啊，幾開心嚇！咁啊，跟住喬政府就得啦，又講翻佢啦。沙線咁啊，跟住就 一路睇，突然間整出本殺禪喎。殺哇！禪呢本嘢就追到撲街，永遠都唔會出噶，唔知點解。呢套嘢咧，就真係教識我好多嘢嘅。即係我個人就真係自己都唔怕話自己係屎忽鬼嚟嘅。就係一套書可以教識我好多嘢。點解我話睇書有用？無論你係睇小説好，睇乜嘢書都好，但係一必定有用嘅。因為人咧就唔係好多時間嘅啫嚇， 個個人去做嘢，好似我哋呢啲。因為嗰本書咧，就佢成世人咧就為寫呢本書，佢嘅所有嘅見識，佢嘅見解，佢學識喺嗰本書度。你睇呢本書就等於睇咗佢呢個人嘅學識見解。啊，我唔敢講啊！佢入邊真係教識你好多嘢嘅喎。 包括你，好似我對佛教嘅興趣咁，佢入邊有一句對白咧，唔係對白嚟嘅，佢入邊有一個即係好似對嗰個男主角嘅評語又好，乜都好啦嚇。 佢一句嘢真係好好嘅喎，未踏過紅塵，你點可以看破紅塵啫？哇！我睇完呢句嘢，呢、個直頭就係大師級嚟嘅，真係當頭棒喝。係啊，即係睇古龍嘅書，又再講下點解重要讚人在江湖身不己由己。你最了解你嘅唔係你嘅朋友，係你嘅敵人。啊我我再講講一次，你未踏過紅塵， 你點可以看破紅塵呢？因為你經歷過，你先睇得穿啊嘛。係啦，咁啊，因為你要，因為佛家講看破啊嘛，你要講放下，講看破啊嘛。我出世做和尚嘅，我就戇 Q Q 呢世和尚出邊咩我都唔知噶嘛，係咪啊？所以咧，發生頓悟啊，發生好多嘅誒佛家嘅古仔咧，就係咁樣。但係人哋兩句説話講晒，你講幾多古仔都冇用。 啊！我覺得呢個人直頭係我偶像，我真係揾下佢簽名。啊，喬正夫咧，仲有個有啲背景啦，佢係激進派啦，相當咁啊，亦都曾經係黃洋達嘅黃洋達嘅支持者跟住梗係屌撚到佢反肚啦，因為你就係、呢個世界就係咁噶啦。名字即係余老千即係啦。我手寫我我手寫我心，做個人我寫嘅嘢係我哋相信嘅嘢，我哋而家講嘅嘢我係相信嘅嘢。其實 做人一樣，點解我哋欣賞古龍？又講古龍啦，因為佢就係本身就係佢小説裏邊嘅人物咯，就係、佢自己就係咁咯。你而家你誒點解話金庸誒誒誒唔係啊？成日楊過小龍女，佢就肯定咪楊過啦嚇、離婚對前妻置之不理係嘛？花心蘿蔔。係嘛？佢做乜嘢楊過？哎，但係楊過係花心㗎嚇，啱。不過唔知邊個做小龍女啫。咁我哋唔講呢啲。 又講翻喬政夫啦。喬正夫最近咧就卒之就寫完咗套，即係經烈。啊即係呢我套嘢，呢套嘢我真係覺得真係又係日日都追住佢，仲未出咁啊！大佬勤力少少啊！完咗啦，卒之啊，佢又逃逃出生天啊！再寫個嗱，其實同期咧，佢寫呢套書或者寫殺禪咧，佢同期我唔記得有個人啦， 就係、誒、中文大學嘅。咩咩馬景東定係咩吓啊？唔知，我唔記得啦，都寫過，都寫得好，但係後尾可能個出版社問題同埋唔賺錢冇咗。嗯，咁另外咧就大少少啦，有一個叫做周顯嘅。攤六哦攤六十四支叫做攤沙六支劍，哇！真係垃圾到不如。倪匡話極好睇，我真係信錯呢個人。呢本嘢我我買咗啊！係我同你真係慘啊！真係我同你真係會買書嘅真係。慘啊！真係慘啊！ 唉，唔好講佢啊，嘔血啊，大佬！所以講叫佢叫佢翻去講金融啦，周顯。哎呀，真係想死啊！真係都唔知噏乜嘅。我哋講緊喬政夫啊，因因為我知道佢噏乜啊嘛，係咪啊？即係我哋講過小説有啲有佢而家啲有啲邊皮人物要噏下嘅。哦，佢而家呢個呢、個呢、個武道狂之師咧，我又係中意做武則定。係點解我中意咧？因為我個人咧就 誒、呃、對武術好有興趣，研究武術。但係咧，如果我相信咧嚇，同阿喬正夫一齊去傾武術咧，以我呢咁嘅屎忽鬼性格咧，我相信佢呢個人咧就絕對絕對可以教識我好多嘢。因為佢真係研究喎，佢唔係研究一樣喎，佢將好多世界拍，我相信佢咩巴西柔術啊，佢好多嘢佢都研究，佢將佢研究所得寫呢本書 擺落佢武術小武武俠小呢說套嘅武俠小説裏邊。其實由殺禪開始，我已經睇到呢一個特點噶啦，冇飛檐走壁噶，冇一刀斬死你噶，冇呢啲嘢噶，佢全部都係實戰派嚟嘅。佢會講佢個佢佢佢嘅個所謂內力唔係我一個打兩個三個好啦，唔好打十幾個大佬冇氣噶，即係佢講嗰啲 入邊武俠小説嗰啲。係即係好似一個自由搏擊冠軍，我係用實戰嚟令到好似即係打怪獸咁。我今日懟冧咗你，我就哇唉，我又即係又學到一樣嘢，跟住我聽日再面對另一個高手，我又學多一樣嘢。但係佢係不斷簡單，不斷喺戰鬥裏面進進步鬥中。第二，佢講嗰啲主角人物全部係人嚟噶，冇一啲冇神化嗰啲人噶，全部都係人， 唔識飛船走壁，唔識成， 識飛檐走壁，但係就係基基本上噶咯，啊即係唔係話好撚離譜，屌你老乜跳兩個山頭咯。其實佢嗰種飛檐走壁咧，我哋細路仔，包括可能你而家睇京劇啊、睇大戲啲，即係嗰啲打打空翻嗰，啲龍虎武師喺二樓跳落嚟打一個空翻打打嚟就落嚟噶啦。佢佢係可以一撳住張台就彈咗上去噶啦，啊即係成龍後生嗰陣時一樣啫嘛。佢全部只要你苦練， 就做到噶啦。現代人係一定做到嘅。但係佢嗰個故事編排嗱，佢而家呢套《武道狂之書》咁啊嚇，我哋真係唔敢書評喎。佢又擺翻咩重陽啊？嗰、個叫做我哋中中國嘅咩大魚啊？嗰、個好巴閉嘅喎。佢又將翻嗰個古仔誒講翻出嚟，嗰嗰歷史背景講翻出嚟，就擠咗啲人物落落去。佢就唔同呢個誒誒點樣講啊？ 誒郭靖死守襄陽，我大佬唔係呢回事喎。佢只係將嗰啲嗰個嗰個大魚後面控制嗰、個，佢就係喺下低幫佢手嘅啫。佢就唔會升咗上去做將軍嘅。係咪啊？到咗嬲尾，原來佢哋呢啲人咧就歷歷無誒誒誒，即係籍籍默默無名無名嘅，係啊，係係係無名英英雄嚟咁解嘅啫喎，即係有其中有發生啲小插曲啊，就喺呢度嘅啫喎，即係好似殺禪咁，嗰班友係逃兵嚟嘅喎， 打仗好簡單啫嘛。啊，南軍對我唔記得咗啦，南軍對北北軍咁樣嚇，即係好似美國佬咁。南北南北戰爭戰爭咁啫嘛，自己人打自己人。咁我就諗清楚一樣嘢，有個神箭手嘅裏邊，佢講嗰句説話好啱。咁我為誰而戰啊？我點解要為咗呢個將將軍去打仗啊？點解我為咗嗰個去打仗啊？冇諗清楚，原來冇意思喎。 點解我打仗唔為咗我自己去打仗啊？咁於是乎沙善就出嚟啦。哇！呢啲劇情真係冇咩民族大義啊！唔好講呢啲嘢，完全就冇得頂。其實咩做乜嘢都係用個人出發咯。吓，佢佢佢又係將你以前嗰套嗰啲人嗰啲思想，全部就翻天覆地改變晒佢。而同一時間呢套小說咧就有相等嘅漫畫嘅，有出嘅， 就未出現。唔好係嘛唔？係殺時冇，即係講武道狂之哇！師武。道狂之師係啊係啊有。咁呢個人咧有就即係其實可能係一個港漫嘅傳承啦。啊因為咧變奏咗同小説相連，咁咧喬正夫啦呢套書當然揾唔到咩錢啦，因為誒個、市場狹窄啲啦，再加上誒、呃可能嗰個政治政治背景啦，咁咧就好睇嘅。 因為咧佢呢套嘢係可以拍到嘅，最重要你你點樣可以傳世就係你可以拍到有影像。係有文字、有影像、有連環圖，佢呢樣嘢先至可以真正。因為以前咧個傳播媒式就係書啦，但係而家仲有幾多人好似我哋咁揸本書㗎？咁你點可以令到你呢個古仔或者你呢個作者可以生存到？就係變咗景象，就係、電影、電視或者漫畫。 你要將佢咧一路擴展落去，或者甚至係遊戲，即係好似《三國志》第幾代、第幾代，到最後尾仲仲仲係有人玩緊嘅。其實而家係要變啊，不過漫畫在內啦，即係好似頭先我講，講多少少啦，因為講到差唔多，喬政夫都係大家欣賞啦，啊，即係咁啊新一位俾俾我講句啦，啊啊啊，佢哋個個叫佢喬大哥， 我都都夠膽咁樣講啊！喂，我梗係期待緊你再出小説嘅，尤其是吸血鬼獵人未完㗎，大佬，你出埋佢啊，睇下啦！有冇辦法誒誒，我啊哋用用用用用用佢我聯網台絡嗰力量。吸血鬼獵人係未完㗎，你自己知㗎，你唔好吊咗我成咁多年幾癮啦！誒廿幾年、廿年啦。啊，你出埋佢啦，幫幫手啦！啊，我估喬政夫而家都四廿零歲嘅。啊，四十歲到啦，咁就真係嘅，因為一個寫得出色嘅人， 就講少少啦，就就兩分鐘。近期咧，我就即係睇多冇少少啦。最就三年前開始睇鄭峰啦，號稱叫女版金庸，咁咧就係生咗多個仔女，咁啊喺香港住，咁啊個老公係做金做做金融嘅，咁佢係台灣人，因為佢係台灣人，所以佢寫佢都係寫啲點解話佢叫女版金庸咧？其實咧，佢第一套叫做多情 誒、浪子痴情俠，好似叫做，跟住後尾改名叫天官雙俠。其實講兩個人啦，又係又係一個對比啦，兩個人即係雙主角雙花旦，一個咧就好誒、即係好痴情，一個咧就係、啊好多女人埋身啦咁，其實一個對比啦。咁誒 睇佢咧，有睇誒嗰個應該點講？有睇誒黃奕啊。 嗯，黃奕唔似金庸，所以佢有歷史背景啦。佢有個有黃奕嘅影子就係鹹鹹濕濕少少啦嚇，即係冇當然佢係女人啦，即係冇咁犀利。佢咧就係、一個好流情，好似打遊戲機，哇排山倒海嗰四本一路係咁去。嗰嗰、個嗰、個節奏嗰人啊，人係有即係你寫得出，佢就自然有衍生佢嘅性格啊。嗯，好流暢，好過人。啊，我有機會睇下。啊！但係呢，但係 就唔係大師級啦。但係呢個人寫書有個好奇怪，佢、寫完天官相合相合有收視，有啲人讚，然後佢倒轉寫三部曲，寫佢哋嘅老豆老母，哦咁、就開始好睇啦。嚇、即係寫翻佢呢兩個人嘅老豆老母，或者佢師傅嘅故仔，跟住再推上再師傅嘅故仔。嗱嗱嗱嗱嗱，你講呢樣嘢咧就嗱又又整多少時間啦，一分鐘啦。 我哋初初睇小説喺黃埔書店嗰度介紹我睇咧，睇呢、個誒、譬如《射雕英雄傳》又好嘢啲誒誒《射雕英雄傳》啦嚇。咁睇完佢之後咧，嗰、個老細又介紹我喎，啊有《射雕英雄前傳》嘅喎，就係、講一燈大師佢後生嘅時候點樣啊，即係即係段王爺啊，即係又講啊。嗰啲唔係金庸寫嘅，係係係，後尾就知道唔係金庸寫噶啦，即係個個就 穿鑿附會，總唔知拉住你個名咧。嗰陣時冇咩版權啊，冇咩成啊，咁就個個揾食嘅啫，夠晒鐘。未得啊，講埋少少啊，仲未啲，係仲有兩分鐘，講埋講埋鄭峰先啦。佢一樣係嘅，開頭走靈幻嘅，即係有少少咧講神化嘅，即係講八年教嗰類型嘅嘢啦。咁啊、跟住之前係靈劍啦。好啦，講關於你個女啦。咁你咧就佢有個女就叫黃小石，冚家產咧就即係咧就係、 就係温瑞安咧有本小説咧，其中一個主角就叫黃小石。佢嗰日咧改咗呢個名之後，過咗兩年之後，佢話：屌你老味，點解温瑞安有個有個主角同我女一樣名，話有咪條氣唔順啦？咁我而家都話俾你聽，你錯啦。鄭峰有套書叫《奇峰異石傳》，係講唐朝嘅，啊李世民得天下嘅一個古仔，寫得非常好。我呢套書呢，就我有一個人呢，就朋友， 佢一世人認為呢，佢寫得最好嘅書，其他全部唔使睇，淨係睇金庸得噶啦。咁我借咗呢套書睇，睇完之後佢話：哇！呢、個女人寫得相當好，啊，仲有冇書出啊？跟住我唔借俾佢睇，因為借書唔還書，害我入死害我入埋嗰個叫黎炳堂先生，哦仆街。咁好啦，佢裏邊嘅主角又係女仔，就叫黃小石。誒嗱，先頭我話唔好講啦，嗰單嘢話相當遺憾咧，就係我 我個我我而家個細女個名，我叫佢叫黃小石。點解我講個黃小？因為我我我四廿幾歲啦，咁大年紀先生佢出嚟喎。咁我諗住咧。一一石激起千層浪啦，係咪呢個名咁幾廿歲仲整個靚妹出嚟搞咩嘢啊？咁仲唔係一石激起千層浪？咁啊，希望唔好係大石啦，小石咁啊有粒漣漪咧嘅，我相當有文化嘅，我就係咁樣諗嘅。啊就唔係因為睇咗佢啊點解會整咗咁多黃小石出嚟嘅咧？喂，係咪 搞乜嘢啊？咁咁啊個王大家唔同嘅，因為佢哋好多係三馬王啦。咁啊唉，再講多兩句啦。咁啊，鄭峰好睇嘅。咁佢咧其中有一樣嘢就講一個世家神偷天下，就係嗰個世家就偷嘢，專服務政治嘅嘅嘅人物去幫佢偷嘢。佢其中咧到最後尾結局就係、一般小偷就偷一啲好細微嘅嘢。 而嗰個男主角偷到十幾年嘅時間，俾當時一個明朝皇帝去做佢即係明朝嘅中興嘅時候，就靠佢偷咗呢十幾年嘅時間俾佢。哇時間所以都神偷到啊嚇，所以神偷天下。如果大家咧對武俠小説有興趣嘅咧，係值得買嘅，同埋包裝得好精美嘅。咁誒， 古仔唔好講啦，佢仲出緊，好多人冇睇，咁啊應該值得去睇嘅。咁誒，武俠小説講到呢一度啦，有機會啊，如果你哋想聽多啲我哋嘅，我哋斷本書介紹都可以推介俾你嘅。係、拜拜。女士嘅頭髮唔夠強韌，男士又有中年危機、地中海嘅煩惱，揾啱一隻洗頭水係好重要嘅。要激活毛囊，控油去屑、固髮、育髮、 防脫髮。我哋推薦韓國 JW 洗護系列。